23-ն 45 Դարակազմիկ իրադարձություն։ Երբ Արգենտինան պարտվեց Սաուդյան Արաբիայի թիմին։ Это ничего не означает. Լսում եք։ Barcelona forever Բայց մի պենել եմ ուզալ, այսինք հետո հա։ Ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը կյամա հայրենիք, կյամա հայրենիք հա։ երկեմս։ Ռեալ Մադրիդի սիրահարները ու Բարսելոնայի ինչպես կռահեցի։ Փառք Աստծո, այս ռուսացույց չունեմ, ով է լինելու հաղթողը։ Արգենտինա առաջ։ Վաու։ Խաթարի մայրաքաղաք Դոհայում մեկնարկել է ֆուտբոլի աշխարհի 22-րդ առաջնությունը։ Աշխարհի այս առաջնությունն արդեն իսկ բացառիկ է, քանի որ անցկացվում է ձմռանը առաջին անգամ արաբական երկրում։ Մունդիալ 2022-ի բացման պաշտոնական արարողությունը կայացել է նոյեմբերի 20-ին, որին հաջորդել է բացման հանդիպումը Կատար-Էկվադոր խաղը, որն ավարտվել է 2-0 հաշվով։ Բացառիկության տեսանկյունից ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն անցկացվում է մարզադաշտերում, որոնք փակ են եւ ունեն հատուկ օթորակման համակարգ։ Եվ այս աշխարհի առաջնությունը վերջինն է, որին մասնակցում են 36 թիմեր։ Հաջորդիվ կայանելիք աշխարհի առաջնություններում կլինեն 48 թիմ։ Մունդիալի եզրափակիչը կկայանա դեկտեմբերի 18-ին։ Հարց տալիս այն մարդով ընդհանրապես շատ վաղուց ֆուտբոլային ոչ մի խաղերի չհետևում, բայց ժամանակին հետևել եմ ու վարակել է ինձ ֆուտբոլով հետևել է ամուսնուս քույրը Վերմինը գալա հա ինքը երկրպագում էր եթե չեմ սխալվում բարսելոնային սիրեցի <laughs> կամ մի րոպե մի րոպե ռեալին չհարգեց չսիրեց ռեալին հիշեցի հետո այդ հիշեցի իրան նկարները լոգոները որ ամեն պատին խփում էր աննա ուղակի դրանք այնքան տարբեր բաներ են հա շատ շփոթել <laughs> այդպես ինչքան տեղյակ չեմ ֆուտբոլից հա։ որ շփոթում եմ բարսելոնան ու ռեալ Կանացի ոդքասթն է եթերում հարգելի ռադիոյուն կնդիրներ։ Ձեզ ողջունում են Տաթևն ու Աննան։ Աննա, Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր խոսելու ենք կարևոր թեմայից։ Հենց այս պահին ինձ թվում է, թե շատերը հետևում են ես սոցհարտակներից նաև նկատում եմ, որ շատ շատերը հետևում են ֆուտբոլային առաջնությունին։ Այսօր երևի կռահեցիք թե կարող է եւ չեք կռահել, մենք մենակ չենք տաղավարում։ Ինչպես կարող էի կռահել ֆուտբոլ, որովհետեւ ես ու դու երևի ով լսում էր մեր բոլոր ոդքասթը մոտավոր հասկացել է, որ ֆուտբոլի այդքան էլ մեծ երկրպագուներ չենք այսօր ֆուտբոլի մեծագույն երկրպագուններից մեկն է մեր տաղավարում, վստահաբար կարող եմ ասել։ Մեր տաղավարում է հանրային ռադիոյի լրատվական ծառայության մարզական մեկնաբան, նաև Այո, մեր լրագրող մեկնաբան, բայց հիմնական մարզական թեմաները իհարկե միշտ ու մեծ արհավետ։ Լուսաբանալու է Ասպրամ Ավանեսյանը։ Ասպրամ ողջունին մեր ռադիոն կնդիրներին։ Ողջույն սիրելի ռադիոն կնդիրներ, այսօր ես հյուր եմ Արցախի հանրային ռադիոյի podcast ծրագրին, ինչպես հասկացաք, խոսելու ենք ֆուտբոլի մասին։ Տաթևը ճիշտ նշեց, իհարկե մեծագույնի դիտողին չեմ, չեմ հավակնում, բայց մեծ երկրպագու եմ ֆուտբոլի։ Ասեմ, մենք պլանավորել ենք ոչ միայն զուտ երկրպագուների մասին խոսել, այլ շեշտը դնել հենց աղջիկ երկրպագուների վրա։ ես կարծում, քիչ են աղջիկ երկրպագուները ֆուտբոլի, թե արդեն բանակը շատանում է։ Չէ, արդեն չէ։ Ինձ թվում է հենց վաղուց էլ շատ էր երկրպագունների բանակը, կին երկրպագունների, իքական շրջապատում են շատանում հա։ երկրպագունները <laughs> կին ֆուտբոլի։ Կան իհարկե մարդիկ, ովքեր չեն դիտում, բայց տեղյակ են իհարկե սոցցանցերը, տեղեկատվական դաշտը մեծ այդ հնարավորություն տալիս է կանայք աղջիկները ավելի ճիշտ դիտում են, նայում են, հետաքրքրվում են, բայց օրինակ քչերն են, որ ինձ նման մանրակրկիտ են հետաքրքրվում։ այսօր հետաքրքիր կլինի զրուցելը այն մարդկանց, ովքեր որ տեղյակ չեն ֆուտբոլից։ Հա, ֆուտբոլը այնքան լայն ասպարեզ է, որ հնարավոր չի դուք ոչ մի բանից տեղյակ չլինեք։ Կարող ես մեզ վարակել քո սիրով։ Իհարկե, վարակել, գիտեք, ես ավելի շատ ֆուտբոլի որ մասն եմ սիրում ու համոզված եմ, որ շատ աղջիկներ էլ կսիրեն այդ մասը, այն այն մոտիվացիան, այն զգացողությունները, որ տալիս է ֆուտբոլը մեզ, մեզ բոլորիս, նաև կանանց ինչու ոչ։ Օրինակ, ես մոտիվացվում եմ ոչ թե ֆուտբոլով, այլ օրինակ ֆուտբոլիստներով, այսպես ասեմ, ինչ որ ռոլիկներ նայելով, նրանց կյանքն ուսումնասիրելով, գոլերով, գոլերով ինչ ոչ։ <laughs> Երբ դարձար ֆուտբոլի այդչափ մեծ երկրպագու Ինձ թվում է նշանավոր օր է դրա մասին խոսելու։ 2018 թվականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը նայեցի առաջի խաղից մինչև վերջի խաղը, վերջին վարքյանները նայեցի, հիշում եմ ուշ էին խաղերը տեղի ունենում 23-ն 45 սկսում էին խաղերը ու ես papaից հարցնում էի կարող եմ դիտել, որովհետև մենք շուտ էինք քնում տանը, հարցնում էի կարող եմ ֆուտբոլ դիտել, ինքը ինքը ֆուտբոլ չի դիտում, չի դիտել ընդհանրապես ու ասում էր հա ու սերը սկսեց այդտեղից, բայց հիշում եմ երբ համադասարանցիներ սոցցանցներ դեռ արդիական Օդնոկլասնիկի նույնինքը։ Այնտեղ գալիս էին նկարներ, ռոլիկներ ու ինձ դուր էր գալիս ու երբ նայում ես, անթադ բերում է, բերում է ու ես անթադ շատ նայում էի ֆուտբոլային ռոլիկներ, ֆուտբոլիստների կյանքի մասին ինչ որ տեղեկություններ ու սկսեցի սիրել ֆուտբոլը, հետանիքից հետաքրքրվում էր մորակրոջս տղան ու ինչ որ խաղեր էր խաղում բան ու ես նրանից իմացա ֆուտբոլի մասին։ Մեր ընտանիքում ֆուտբոլ չեն դիտել, չեն էլ դիտում միջև հիմա, նրանց չեմ կարողացել վարակել, չգիտեմ, դες կարողանամ կանոններին բոլոր տիրապետում ես, հասկանում ես, երբ նայում ես խաղը գիտես, հա։ ով է երբ սխալվել, ով Հա, ես նայում էի ոչ միայն նայելու համար, նայում էի ու վերլուծում էի, ինչու այսպես եղավ, ինչու այն լրագրողական ունակությունս էլ ինձ օգնում էր, որ օրինակ, եթե նայում էի Բարսելոնայի խաղը, ես երկրպագում էի Բարսելոնային, բայց միշտ որ նայում էի խաղերը, կարողանում էի ճիշտը սխալից տարբերել, օրինակ հիմա վար համակարգ է գործում, երևի դուք եկեք վար համակարգի միջոցով ավելի հեշտ հաշտությամբ են կարողանում սխալները գտնել, երբ նայում է, ես կարողանում էի դեռ վար համակարգը չկար 18 թվականի, եթե չեմ հա։ սխալվում, ես կարողանում էի սառը դատել եւ հասկան եւ ընդունել օրինակ իմ սիրելի թիմի խաղացողը սխալ է խաղացել Փորձել ես ընթացքում նաև մեկնաբանել խաղը։ Քեզ համար Ես չէ, միշտ լուր եմ նայում խաղը, որովհտեվ գիշերվա ժամերին է լինում, <laughs> բոլորը քնած են։ Բոլորը քնած են լինում, իմ մոտ համշակույթա ձևավորվել։ Էմոցիաներ չկան։ Չէ, ուղղակի նայում եմ խաղը, ինձ դուր է գալիս։ Էմոցիաները ես ինձ ֆուտբոլը հուզում է, <laughs> ես ասեմ։ Ես այն սպորտաձևն է, որ ես կարող եմ ֆուտբոլ նայելուց լացել։ Օրինակ 2018 թվականի ֆինալը Խորվաթիա Ֆրանսիա խաղն էր ու ես միշտ այն չեզոք թիմերի խաղի ժամանակ ես երկրպագում եմ ավելի թույլ թիմը։ Այդ պահին ես էլ էի Խորվաթիային երկրպագում, որտեղ նրանք ցույց են տվել իրենց ունակությունները, ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ նրանք այդպես կարողանան խաղալ։ Հա, համաձայն եմ ձեզ հետ, չեզոք թիմերի խաղի ժամանակ երկրպագում եմ ավելի թույլ թիմերին ու ես այդ խաղի ժամանակ երկրպագում էի Խորվաթիայի հավաքականին, բայց օրինակ օրինակ նախորդ խաղերի ժամանակ ես կարող էի երկրպագել նաև Ֆրանսիայի հավաքականին։ Հիմա ես որ խորվատները սկսեցին պարտվել ու ես հուզվում էի իրենց բողարեն։ Ինձ միշտ ծիծաղում են դրա համար ինձ վրա։ Ես չգիտեմ, ես այդպեսին եմ նայեք կան այսինքն աղմկոտ երկրպագուներ դու քեզ այդ աղմկոտների շարքին չես դասում դու ավելի հանգիստ երկրպագու ես ավելի հանգիստ նայում եմ ոչ ուղակի նայում եմ խաղը ու հաճույք եմ ստանում պատկերացնենք Կատարում արդեն եզրափակիչ են անցնում Իսպանիան ու Արգենտինան։ Ու մեզ <laughs> դու երկրպագելու։ Հասկացա, որ իմ Facebook-յան գրառումը ընթերցել եք։ Հա, նաև, չէ, բայց այս արծողը։ Իհարկե արգենտինացիների։ Ինչ խոսք։ Եթե կա մի ֆուտբոլիստ ու նրանից հետո արդեն ավելի ցածր, շատ ավելի ցածր են ֆուտբոլիստների մակարդակները ու ինձ համար այդ ֆուտբոլիստը Լիոնել Մեսին է ու շատ-շատերը մինչև հիմա էլ ասում են, որ եթե Լիոնել Մեսին չկարողացել նվաճել աշխարհի գավաթը, ուրեմն նրա նա այնքան մեծ չէ, ինչքան ասում են, բայց Լիոնել Մեսին մեկ անգամ չէ մեզ ապացուցել իր մեծությունը ու միայն այդ մարդկանց ապացուցելու համար, որ ինքը մեծություն է, ես ուզում եմ, որ ինքը աշխարհի գավաթ նվաճի ինքը արժանի է սա նրա վերջին եւ վերջին շանսն է աստորը բացի մեսից կանելի խաղացողներ որ վերջին խաղերն են իրանց հա։ բրազիլիայի խաղացողներից չէ բրազիլիայի խաղացողներից դե դանի ալվեսը երևի գիտեք հիմա 40 տարեկան է եթե չեմ սխալվում իր խաղացել է անգամ երիտասարդների օլիմպիական առաջնությունում է խաղացել ու տոկիո տոկիոյում ու հիմա էլ մեսիի վերջին խաղն է առաջնությունն է ռոնալդոյի պիտի որ լևանդովսկիի վերջին առաջնություններ լիներ բայց վերջին շրջանում հայտարարել արեց, որ կարող է նաև սա վերջինը չլինել։ Լուիս Սուարեսն է ավարտելու իր կարիերան ազգային հավաքականում ու իրենք ավարտելու են իրենց կարիերան ու ես մտածում եմ, որ ես լինելու եմ այն սերնդի ներկայացուցիչը, որ տեսել եմ իրենց խաղը, ինձ համար նրանք մեծություններ են ու ես պիտի նոր եկող սերնդի մեջ փնտրեմ իրենց նմաններին, որ կարողանամ երկրպագել։ Փնտրես կուրքեր։ ֆուտբոլիստներ, ովքեր որ արդեն աչքի զառնում են քեզ համար, որ կարող ես երկրպագել ասենք օրինակ չհամեմատենք հին ֆուտբոլիստների հետ, բայց մոտավոր։ Ա, ասեմ, հիմա երկու ֆուտբոլիստ կա աշխարհում, ովքեր կարող են ունեն բոլոր հնարավորությունները կրկնելու Մեսսի ու Ռոնալդոյի այդ մենամարտը։ Էրլինգ Հոլանդն է, որը հիմա խաղում է Մանչեսթեր Սիթիում եւ Գիլիան Մբապեն, որ խաղում է PSG-ում, բայց Մբապեն գիտեմ։ Ահա, <laughs> ես այդքան էլ թույլ չեմ ֆուտբոլից փաստորեն։ Ընդհանրապես թույլ չեք հա, դրա հա։ ֆուտբոլը բոլորին միավորում է, կապ չունի մասնագիտություն եւ տարիք։ Եվ սեր։ Ես ֆուտբոլ դիտում եմ իր բոլոր դրսևոր ֆուտբոլիստներով, այսինքն եթե դիտում եմ, ես հետաքրքրվում եմ այդ ֆուտբոլիստների կյանքով ու ինձ ինձ համար շատ կարևոր է նրանց կյանքում ինչպիսի մարդ լինելը։ Ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում, որովհետև ես էլ դրա ես էլ մեկ այլ ոլորտում եմ այդ չափ հետաքրքրված, ես էլ կինոինդուստրիան եմ այդ աստիճան շատ սիրում ու կյանքով հետաքրքրվել նաև նրանց ինչ են անում։ Դա ինձ ոչ թե երկարվեց, հենց կոնկրետ կինոինդուստրիայի դերասանների, ռեժիսորների կյանքով ինձ էլ դա հետաքրքիր է, այդ պատճառով շատ լավ եմ քեզ հասկան։ <laughs> Իսկ ֆուտբոլը ինձ համար, չգիտեմ Աննայի դեպքում Աննան էլ կավելացնի, ես ֆուտբոլը միշտ նայում եի Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչները եւ եզրափակիչները։ Իսկ չեմպիոնների լիգան Չէ։ հա։ <laughs> Չէ, միշտ նայում եմ Եվրոպա եւ աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչները։ Ինքը <laughs> սկիզբ մեջտեղ ավարտ։ Չէ, սկիզբը չկա։ Սկիզբը չկա։ Ավարտը կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչ։ Դրա համ այդ որ ուսումնասիրում եմ նաև նրանց կյանքը։ Հիմա ես չեմ կարողանում նրանց որպես ոչ Հոլանդին, ոչ Մբապեին չեմ, չեմ կարողանում որպես լավ ֆուտբոլիստներ ընկալել, չեմ կարողանում դե։ ընդունել, հա, կամ սիրել, կամ երկրպագել, ինչպես ուզում եք, ինչպես օրինակ Մեսսին կամ Սուարեսին, բայց օրինակ Պեդրի մասին երևի չեք լսել, ինքը 18-20 տարեկան, 18-19 տարեկան երիտասարդ ֆուտբոլիստ է, ով խաղում է հիմա Բարսելոնայում, Լամասիայի սան է, ու ինքը շատ լավ ֆուտբոլ է ցուցադրում ու ու համեստ է ամեն ինչում այսինքն այն գումարները, որ նրանք ստանում են ֆուտբոլից, նրանց չեն դարձնում այն ոսկե երիտասարդության ներկայացուցիչները, որոնք մենք օրինակ Հոլանդի կամ Մբապեի դեպքում ենք տեսնում տեսնում եմ քո աչքերը, որ պատմում ես ֆուտբոլի մասին ու ֆուտբոլիստների մասին, ես հիշեցի ինձ։ Տաթևն է երևի իրեն հիշեց, դրա համար ավելացրեց ես նույն ձևի մոլուցքով եղել եմ կինոինդուստրիայում շուրջ, այսինքն կինոյի շուրջ ինչ կատարվել է, ինձ դա հետաքրքիր էր։ Ու բոլոր դերասանները, անունները, վերնագրերը հատուկ հիշում էի վերնագրերը։ Դերասանները վերջում անպայման նայում էի ովքեր են խաղում ու ինչ դերակատարություն են ունեցել այդ ֆիլմում։ Այրոք շատ հետաքրքիր է այդ ամենը։ Նույն տարբերակով, այսինքն ես ինձ հիշեցի, երբ ես երկրպագում եմ։ Հիմա մի փոքր այլ եմ կինո նույն ինդուստրիան ընդունում ու ֆուտբոլը իմ կյանքում ժամանակ առ ժամանակ ներխուժում էր եւ դուրս գալիս հիմա էլ օրինակ եթե հերոստալիկները փոխում եմ եւ տեսնում եմ ֆուտբոլ, նստում եւ նայում եմ, բայց մեր տանը ունենք ամուսին, ով գալիս է անմիջապես փոխում է ֆուտբոլը, ով չի սիրում ֆուտբոլը ընդհանրապես։ Իսկ հիմա ասում եմ ֆուտբոլն եմ, ասում եմ Հա, փաստորեն նման տղամարդիկ էլ կան աշխարհում, որ ֆուտբոլ չեն հա։ սիրում։ Ասում եմ, հետաքրքիր է գիտեք ինչն է, երբ բարձեց ինձ համար որ ամուսինս չի սիրում ֆուտբol, իմ համար շատ զարմանալի է հա։ եղել տղամարդը ֆուտբոլ չի սիրում։ հա, Շատ կան այդպիսիները։ Օրինակ կարելի է մի ուրիշ ոդքասթ էլ անել ֆուտբոլ չսիրող տղամարդիկ։ Ֆուտբոլ սիրող կանայք եւ ֆուտբոլ չսիրող տղամարդիկ։ Հետաքրքիր է։ Ասպրամ, չգիտեմ, ինձ կուղես, եթե սխալվում եմ, սկսվելուց առաջ առաջնությունը Louis Vuitton բրենդը հրապարակեց մի լուսանկար, որը տակնու վրա արեց աշխարհը եւ սոցցանցերը։ Համար 1 լուսանկար։ Համար 1 լուսանկար այդ օրերին ճանաչվեց ամենադիտված լուսանկարը։ Խոսքը Մեսսի եւ Ռոնալդոյի համատեղ լուսանկարի մասին է։ Քո զգացումները այդ պահին, երբ տեսար առաջին անգամ այդ լուսանկարը։ Երբ տեսա առաջին անգամ այդ լուսանկարը, մտածեցի, սենց աչքիս ծերով, թերթերով տեսա այդ լուսանկարը, մտածեցի, որ շատ երկրպագուներ ուղակի Photoshop-ով իրար գողքին են նկար, մտածեցի այդպեսի նկարը։ Հետո արդեն որ իջա, տեսա, որ Messi Instagram-յան edge-ից է այդ նկարը, ասում եմ, Wow. <laughs> ու հետո մի մի ժամ մի կիրադարձություն։ <laughs> Ու մի ժամ հետո դե իհարկե բոլորը կիսում էին այդ նկարը, կիսում էին նաև պատմությունների բաժնում, կիսում էին իրենց էջերում, թե մի ժամ հետո Լուի Վիտոնը մեկ այլ վիդեո տարբերակով նյութ դրեց իրենց էջում, որտեղ երևում է, որ առանձին առանձին հա, է Հա, բայց գիտես, ես առաջին անգամ դրա մասին հենց քեզնից ու մեր մյուս գործընկերից լսեցի, որ առանձին առանձին է լուսանկարել, ես շատ հետաքրքրվեցի, միացրեցի այդ տեսանյութը դիտեցի, այո, լուսանկարները հենց լուսանկարիչը առանձին առանձին է արել, բայց նրանք միասին են գնացել այդ նույն վայրը, լուսանկարահանմանն է, միասին են գնացել, ուղղակի երևի լուսանկարիչն էր այդ պահին նման ձև որոշել, որ առանձին առանձին իրենց միևնույն է կա այդ միավորող ողքեվորող բանը, որ երկու կարծես թե տարիներ շարունակ, քանի տարի դու մոտավոր կարող ա իմանաս, մոտ 15 տարի իրար դեմ անդադ պայքարող, անդադ իրար հասնող երկու ֆուտբոլիստ միասին նստած ու այդ միավորող լուսանկարը աշխարի առաջնությունից առաջ իհարկե նաև բոլոր ֆուտբոլասերների երևակայությունն ու հա բոլորն անգամ խորքերն էին փորձում գտնել դրանից հետո անմիջապես հետո երբ աշխարհի առաջնության բացումը եղավ աշխարհի առաջնության գավաթը բերեցին հենց Լուի Վիտոնի արգղի մեջ բոլորը մտածում էին, որ այստեղ երկու ֆուտբոլիստները կհանդիպեն առաջնության շրջանակներում, չգիտեմ։ Հիմա որ նայում ես աշխարհի առաջնությունը, քո տպավորությունները, այս աշխարհի առաջնությունը դեռ 3 ամեն օր կարծես 2 խաղ է լինում, 2-3 խաղ է լինում, քո տպավորությունները եւ քո զգացմունքները, երբ Արգենտինան պարտվեց Սաուդյան Արաբիայի թիմին։ Ցավոք ասեմ, որ չեմ կարողանում հետևել բոլոր խաղերին, որովհետեւ այստեղ Ստեփանակերտում հնարավորություն չունեմ, հերոստացույց չունեմ, Փարք Հաստո այս երկու օրը գյուղում էի եւ կարողացա մի քանի խաղ Խաղ նայել, չեմ հասցրել նայել Արգենտինա-Սաուդյան Արաբիա խաղը, իհարկե հետո այն աբզորները նայում եմ։ Ես ֆուտբոլի պատմության մեջ այնքան առաջնություններ կան, որ առաջին խաղը պարտվում ես, հետո հասնում գավաթին։ Ու ես մտածում եմ, <laughs> մտածում եմ հույս ունեմ, ավելի ճիշտ, որ սա կլինի այդ դեպքերից մեկը, ու չեմ կորցնում հույսս, որովհետև ֆուտբոլն այնպիսի խաղ է, կարող ես առաջին 10 խաղը պարտվել, հետո արդեն հաղթել ու աշխարհի գավաթին արժանանալ։ Այո հատուկ Ասպրամի համար։ Արգենտինա առաջ։ Ասպրամ քո կարծիքով ով է լինելու հաղթողը։ Այսինքն ես ես ասեմ շատերը, շատ մեկնաբաններ ու վերլուծաբաններ ասում են, որ 6-րդ անգամ լինելու է Բրազիլիան։ Բոլոր խաղերում էլ ինչքան բուկմեյքերական ընկերություններ կան, իրենց վարկածներն են առաջարկում, այս անգամ էլ բոլոր բուկմեյքերական ընկերությունները մեծավ մասամբ Բրազիլիային են տալիս հաղթանակը, այսպես ասած, երկրորդ տեղում Արգենտինան է, հետո Ֆրանսիան, բայց անկանխատեսելի է ֆուտբոլը մեկ անգամ ես ասեմ, չգիտեմ։ Կարող ես ասել ով է հաղթելու։ Եվ եթե ասպրամը գուշակի հա, հաղթողի նվեր, նվեր, հա։ Հերոստացույց, որ այս աղջիկը կարողանա վերջապես խաղերը դիտել Ստեփանակերտ։ դե Ես հույս ունեմ Արգենտինան է հաղթելու։ Վերջապես ասաց մարդ։ Ասաց, շուտվանից էր ասում։ Ինքը հույսը չի կորցնում, որ Մեսին կյանքում առաջին անգամ գավաթի կարժանանա։ Իհարկե Արգենտինայի հավաքականի հետ Ամերիկայի գավաթն են նվաճել, վերջ։ Նրա լուրջ մակարդակում առաջին դիտողներ Մեսի, որը շատերի վերանփակեց, բայց բայց աշխարհի առաջնությունն ուրիշ բան։ <laughs> Դու բոլոր բուկմերներին հիմա մարտահրավեր ես նետում։ ասա, որ դասական տիպիկ ֆուտբոլը Բրազիլիա, այն բակային ֆուտբոլը, որը պրոֆեսիոնալ մակարդակի եկած Բրազիլիա։ Բրազիլիան։ Այո։ Բայց ֆուտբոլի հայերենին կմնում են անգլիան։ Գիտում ես նրանց երկերը են ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը կյամա հայերենի կյամա հայերենի երկեմ։ Ու անգլիա։ Հա։ Այսօր խոսեցինք ֆուտբոլի մասին, բայց մի փոքր այլ տեսանկյունից ֆուտբոլը ներկայացրեցինք մեր ասպրամին, ով ֆուտբոլի ջատագով է ու գրեթե մանրակրկիտ ուսումնասիրում է ֆուտբոլը։ Գրեթե չի, ես ավելի քան վստահ եմ, որ ամբողջությամբ մանրակրկիտ ուսումնասիրում է։ Մեր ֆուտբոլասեր աղջիկը այսօր մեզ պատմեց իր սիրո ֆուտբոլի մասին, մեզ էլ մի քիչ տեղեկացրեց, տեղեկացրեց, վարակեց, հաստատ ես գնայեմ Արգենտինայի խաղերը, որ ասպրամի <laughs> հույսը վարպահենք։ Հարգելի ռադիոյն կնդիրներ, այսօրվա ոդքասթի թեման ֆուտբոլներ, ֆուտբոլի երկրպագուներն էին ու մանավանդ աղջիկ երկրպագուները, որ, որոնք ինչպես մեր ասպրամն է ասում, քիչ չեն, մեծ թիվ են կազմում արդեն այսօր։ Եթե դուք էլ եք սիրում ֆուտբոլ, եթե երկրպագում եք, գրեք մեր մեկնաբանություններում, ում եք երկրպագում, հույս ունեք ով է հաղթելու եւ կիսում եք արդյոք ասպրամի սերը, թե ոչ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, հաճելի էր զրուցել։ Սա այն թեմաներից մեկն է, որի մասին ժամերով կարող եմ կարող եմ խոսել, բայց քիչ են լսողները։ <laughs> Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սա այն թեման է, որ դու քեզ զգում ես ձուկը ջրում։ Հա վստահ հաջողություն սիրելի ընկերներ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։